Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. que sigui la vostra seguretat i tanqueu amb presons de parets altres Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Té un negoci amb el patiment i la misèria que a sobre preteneu que us donem les gràcies gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat però a les vostres ments surt la por la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau saber que les vostres presons mai no es donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que vos vostres presos mai no la pau. Llaves, Pasos. cerrojos, Póngase en pie. manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana ¿Quién sabe? Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Adelante. Sí? Apa, salut, bona tarda. Pues, eh, per les persones que esteu escoltant el, el 99.0 de la FM, sabeu que això és 99.0, se me'n va la olla, tio. No fa anys d'això ni res. El 104.5 de la FM, hòstia, vaya lapsus, col·lega. Bueno, que esteu escoltant la Ràdio Bronca, a Ràdio Lliure de Barcelona, que hem tingut uns problemilles tècnics i m'han arribat a afectar les neurones. Em sembla que deu ser això. Estem començant el programa Judici a la Justícia, vale? Uh, bueno, com sempre el programa és de 7 a 9 de la tarda, avui ja no sé ni quina hora és. Les Sembla... 7 i quart i 20. Bueno, fantàstic, doncs no anem tan despenjats. El que sí que haurem de ser una mica escrupuloses perquè el programa que sona després doncs, no quedi tallat. Recordeu que després del programa en directe sona el, 100.000 o 1.000 o 10.000 hormigues, no me'n recordo. Jo sempre li faig la broma, hombre, el de 100, 100 hormigues, i sempre tiro a la baixa, no? Bueno, pues aquest programa <laughs> que sona després per no tallar-lo i, i bueno, pues nada, tu, que anem a intentar aprofitar al màxim el temps. Uh, pues lo dicho, que esteu escoltant el programa Judici i la Justícia, això és la Ràdio Bronca, també recordar-vos que si esteu escoltant el programa pel 101.4 de la FM vol dir que esteu escoltant a la ràdio Mistelera, llavors això és una repetició, i si l'esteu escoltant a través del 99.9 de la FM vol dir que esteu a la zona d'Alacant i estava escoltant la Ràdio Mutant. Ràdios Lliures Germanes també, que ens van demanar per remetre el programa i, òbviament, els hi vam dir que sí, perquè, doncs ja sabeu, la sonda salten los muros i salten les fronteres i tots aquests límits que el sistema de merda doncs, ens intenta posar, o ens intentem posar, vale? perquè de vegades també s'ha de reconèixer que nosaltres som el nostre pitjor enemic, o podem arribar-ho a ser sobretot quan perdem la connexió una mica pues, amb la naturalesa, no? amb la nostra, eh, no sé com dir-ho, energia genuïna, no? el nostre instint. No? Bueno, a partir d'aquí, recordar-vos les maneres que teniu de contactar amb aquest programa i també amb aquest projecte col·lectiu anomenat Radio Bronca. Vale? Sabeu que hi ha un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona i que a través d'aquest codi postal pues, ens podeu fer arribar pues, cartes si esteu a dins de la presó per explicar-nos, denunciar o simplement compartir amb nosaltres tot allò que us vingui de gust, que sempre és un canal d'expressió, tot i que amb el temps i una canya les noves tecnologies pues, sembla que han desbancat el paper i el llapis, no? pues, a eh, les presons no, segueix sent un dels principals canals de comunicació i nosaltres en som conscients i també ens agrada i per això pues, el tenim aquí a la vostra disposició també, pues, jo que sé, si teniu alguna mena de segell, rotllo autoproduït i editeu música d'alguna mena, pues, també ens podeu fer arribar la música i aquí gustosament la punxarem. A la Ràdio Bronca ja fa molt de temps que tenim ganes de potenciar pues, tot el que és música autoproduïda i de deixar de banda pues, eh, el màxim possible tota la música amb drets d'autor, que al final no és ni més ni menys que el resultat d'una feina que fa algú mm, per una banda creativa i artísticament molt vàlida, però per una altra banda amb l'objectiu de fer calés i això doncs, ja per nosaltres, diguéssim, en certa manera doncs, ens destrempa una mica, ja no, no empatitzem tant, no simpatitzem tant, perdem l'afinitat i això no ens passa, més aviat tot el contrari, amb la música autoproduïda doncs, ens passa tot el contrari. Ens agrada molt, ens posa catxondes en el bon sentit de la paraula, vale? i a partir d'aquí doncs, per això ens agrada compartir-la tu i fer-la sonar i omplir la nostra graella doncs, d'hores doncs, lliures de música autoproduïda. Vale? I a partir d'aquí també, doncs, bueno, a l'apartat de correus també ens podeu fer arribar coses escrites, no? a part de cartes. Si feu fancinillos o editeu coses també en aquesta línia, doncs també ens les podeu fer arribar i encantades pues, doncs, els hi donarem la difusió que correspon a tot allò que sigui pues, doncs, creació lliure i a partir d'aquí pues, doncs, la anirem compartint amb les nostres persones amigues. Vale, ja dit això, tenim el telèfon 933594900 que podeu fer servir al llarg del programa. Segurament d'aquí una estoneta rebrem una trucada d'un company per informar-nos de la situació en la que es troba una persona presa, que també és amiga i una persona propera, i que, bueno, doncs, com sempre, utilitzarem una mica doncs, a modo de d'il·lustrar com està el món de les presons, que és un reflex de com està pues, el, el món del carrer, per dir-ho d'alguna manera, no? Eh, malament, sempre està malament, sempre va pitjor doncs perquè cada dia de la seva existència és com una mena de petita gran derrota que patim eh, l'espècie humana, però bueno, total, que ens informarà un company d'aquí poc del tema Recordem, 933594900 i després ja per la penya internauta pues, la pàgina web www.radioronca.info A través d'aquesta pàgina web us podreu informar doncs, de lo que és, representa i el que fa la Ràdio Bronca, vale? amb quines coses participem, amb quines no, etc. També trobareu informació dels programes i també una pila d'enllaços interessants i també, com no, recordar-vos trobareu informació sobre la campanya de persones sòcies de la ràdio que aquest any passat vam engegar amb el lema de, del 25è aniversari i que a través d'una aportació anual de 25 lerdos us permet pues, entrar a les files de, de les persones col·laboradores amb la ràdio i d'aquesta manera pues, entre totes ajudarem a donar-li doncs, 25 anys més de vida i, i també doncs, hi ha altres maneres de col·laborar, no és només la part econòmica també, lògicament, i si teniu ganes de fer programa, etc, doncs, bueno, podeu contactar a través del correu info arroba radiobronca.info espero no haver-me equivocat perquè el dic de memòria però bueno, en qualsevol cas així ho teniu de fàcil per contactar amb la ràdio i així ho teniu de fàcil per participar al programa i i dicho esto, pues no sé, eh, Peña, nos tiramos a la piscina i comencem per alguna banda, no? Eh, mm, per on comencem? Per on vulgueu. Tenim diversos temes sobre la taula. Sí. Un és que el jutge la setmana passada doncs, va decidir deixar en llibertat sota fiança la gent de, detinguda fa un parell de mesos, un mes i mig, eh, a l'operació anomenada Pandora. Hmm. Després, bueno, amb el company... Comencem per aquí, podeu començar per aquí, no? Sí. Jo crec que és una bona notícia en el bon sentit de la paraula perquè set persones menys a la presó doncs sempre és una bona notícia, no? Lògicament, en aquest cas també per la proximitat i per tota la sèrie de coses que s'han anat fent, doncs bueno, eh, també és una bona notícia en el sentit de que hi ha molta gent contenta per aquesta posada en llibertat, no? més que quan és una persona més anònima, que pot sortir en llibertat per la raó que sigui i només té un grup petit de persones que la, que la coneixen i tal. Bueno, la qüestió no és magnificar o minimitzar, sinó que estem contentes per això, llavors a partir d'aquí pues, una mica d'anàlisis. Jo, el que m'ha arribat i tal, pues, és una mica el rotllo de sempre, no? una cosa de les que ja vam denunciar, no? que pues, aquest cas ha sigut una mena de, de demostració de poder, no? de autojustificació també, no? i de pues, seguir intentant pues, legitimar-se no? d'aquest sistema, no? començant pues, per la, el que és la, la policia com a braç armat de, de l'Estat, òbviament davant i darrere doncs, hi ha interessos polítics, eh? per tant aquests personatges de traje i corbata que són els polítics professionals tampoc ens els hem d'oblidar com el, el, Pamplines aquell de, de la doctrina Sherwood, no me'n recordo com és el nom del pàjaro, aquest tio que està tarat, aquest dels Mossos d'Esquadra. Ah. Bueno, doncs personatges d'aquesta mena, també, no ens hem d'oblidar d'ells, tampoc dels de, els que ells anomenen poder judicial, amb la seva suposada i presumpta independència, que la independència del poder judicial és equivalent a la no sé, al valor de la, de la presumpció d'innocència, no? Vull dir, no sé si captem la broma o no la captem. Llavors, a partir d'aquí, doncs, el que vam dir en el seu moment, no? Eh, tenim massa xusma, ¿vale? massa personatges amb posició ociosa, és a dir, eh, hi ha unes nòmines que corren, hi ha una necessitat de justificar aquestes nòmines, hi ha una necessitat de justificar l'existència, no només de les nòmines, sinó de les persones, de les línies polítiques repressives, a nivell polític, policial, judicial, etc. I bueno, doncs, de fer alguna cosa perquè ja començava a ser massa descarat. Feia massa dies que ningú intentava prendre el Parlament, feia massa dies que ningú, eh, jo què sé, eh, intentava aturar algun <laughs> desnonament o mogudes d'aquesta mena, i llavors Llavors tenien massa policia parada, massa intel·lectuals eh, ideòlegs, no? intel·lectuals polítics no? de, de, de què fer amb la policia pues, parats i, i s'estaven avorrint, se'ls estava començant a veure el llautó i van dir, bueno, va, pues, muntatge, és el moment d'un muntatge. De fet, algunes persones d'alguna manera ja ho pressentien per coses que havien anat passant abans i, i bueno, va arribar el moment i es va portar a la pràctica d'aquesta manera la manera de dur-ho a la pràctica va ser la més cutre i salxitxera que hem vist en els últims temps. Primera, pues, per la quantitat de policia que van fer anar, vale? que van treure al carrer de matinada, ja ho hem explicat, no? més de 400 policies, armats fins a les celles, no? vamos, eh, d'una manera totalment innecessària. Això ho denunciàvem en el seu moment una mica pues, mm, per la proximitat amb les persones que van ser detingudes, i ara, doncs, una vegada han sigut posades en llibertat perquè s'ha obert el secret de sumari amb el tema de l'expedient judicial i tal, doncs ho tornem a constatar. De què se les, se les està acusant? D'artefactes ni explosius, directament incendiaris. ¿vale? Sí, d'aquí és l'acusació i també d'augment, més que per l'Audiència Nacional, que és el jutjat d'instrucció tercer de l'Audiència Nacional, se sap pels, per un comunicat que han difós els Mossos, és pertenència al GAC, aquest suposat grup anarquista que s'han tret de la màniga, eh, que en realitat és més que res, veu que hi ha eh, és un grup de persones que han escrit diversos llibres, entre altres aquest llibre que ja tenim com a proscrit contra la democràcia. Després, atacs a bancs, envia de cartes bombes, una dirigida a l'arzobispo de Pamplona, una altra a un membre de la congregació fascista Legionarios de Cristo de Madrid i altres a empreses italianes. I després se'ls vincula, segons la policia, amb els, amb els atacs amb explosius contra la catedral del Modena de Madrid i la basílica del Pilar de Zaragoza, per la qual la Mònica i el Francisco, en principi, continuen amb fies bueno, eh, és el que dèiem, ni artefactes explosius, com a molt incendiaris. El que passa que tornem al, a la mateixa pel·lícula, vull dir, o sea, s'aixeca el secret de sumari i la informació que s'esbomba segueix sent la de la policia. Vale? Llavors, a veure, mm, ja vale, no?, de cachondeo, se'ls veu massa el plomero, en el bon sentit de la paraula. Després sobre lo de los grupos anarquistes, no sé què, o sea, mm, que la policia eh, perd oli, això ho sabem des de que existeix la policia, no? Eh, però és que amb això realment ja no és que perdin oli, és que ens prenen per imbècils. O sigui, a qui se li acudiria estar posant artefactes incendiaris o explosius o fent actes de sabotatge i al mateix temps editar publicacions en aquest sentit, vull dir, és una mica absurd i si ha passat, doncs bueno, vale, fantàstic tampoc passa res, hi ha gent per tot no? però a mi personalment és una de les coses que penso, bueno, és, és, és una mica inverosímil però bueno, a lo que anàvem la qüestió és que tot plegat des del nostre punt de vista, ja ho vam denunciar al principi, doncs no, no justificava tot aquest operatiu policial, tot aquest secretisme, tota aquesta mena de canvis de, de diguéssim, de, de decisions sobre la marxa. No? En un principi doncs, bombava que si era llei antiterrorista, després resulta que no, perquè eh, canvien la situació eh, de les detencions, tot i que segueixen parlant de terrorisme, però no apliquen les pautes habituals de la llei antiterrorista. Mm, llavors hi ha una sèrie de coses coses que no ens acaben de quadra. Bueno, però el que quadra és que havia 400 Mossos per als carrers de Barcelona en plan militar aterroritzant a la gent i, i, i castigant a un tros o a una part diguéssim, més conscienciada dentro de Barcelona en, en ser dissidents d'aquesta mierda que llaman democràcia, que solo serveix als rics i reprimeix els pobres. Quan aquesta gent que és solidària amb la gent que està patint mm, pues, això que l'han anomenat eh, anomenar crisis, que en resumides comptes ve també con, per a tapar que eh, entre el duopolio que ara mana el govern d'aquí a Catalunya eh, estaven aprovant una altra vegada uns pressuposts en los quals van a, a, a bueno, unos presupuestos que això sí que són terroristes, terrorisme. Eh, uns pressupost que condena a la gent una altra vegada a més misèria i a més repressió. I llavors eh, això se feia visible, perquè tu anaves pel carrer i veies aquests homes a, eh, aquí, pel parc d'aquí, de, de la travessera de dalt d'allò, i era una zona de guerra, com si estigués passant, doncs pues no sé, saps? I llavors és, aterrorizar. Eh, ja lo decíamos com, com quan nosaltres van contactar con els companys a Xile, con el, con el caso Bombas, i que és, és, el que es tractava és una vegada més d'una de, eh, de, de una democràcia policial que està aterroritzant pues, a una part de la població, a una part de la població que està condenada a la misèria i que si té alguna resposta, diguéssim, de, de no conformar-se, pues, treuen aquesta gent armada al carrer ¿sabes? Porque yo voy a estar en un desahucio en, en, en el barrio de Gornal, a Hospitalet. Yo encara no he anat a ningún desahucio a Pedralbes, ni a Sant Gervasi. A Llavones, jo el que veig és que aquesta gent l'han detingut perquè és solidària pues, con, con, con la gent pobra. I el llibre aquest que, que diuen que és, no sé, que eh, parecen nazis con los llibres, eh? només és una informació pues, per la gent, perquè entengui eh, en, cómo es la democracia y de forma una forma escrita de una forma escrita diguéssim planera perquè la gent eh, perquè aquests comencen quan comencen con los atestados policials o con los atestados judicials que comencen con unos llenguatges que, que són de especialistes de, de entendidos i d'allò que tu estàs ahí i no t'enteres de res llavors aquesta gent pues, pues té estimació per això l'han posat a la garxola perquè té estimació per, per, per, per, diguéssim, per la gent proletària, per la gent de los barris, per no barris, per, per, per tota aquesta gent que està carregant en les seves esquenes i el que és més trista, els seus fills. Estan creixent aquí a Barcelona tota una generació de, de nens petits malnutrits, com tot lo de dolent que és això. Vale? Mentre aquests estan con su, traiem a, a, a, a, a la policia i armats hasta los dents, no? contra un poble desarmat, perquè què, què armes té aquest poble per defensar-se d'aquesta gent? Quines armes té? Bueno, com deia la Polla Records, el cerebro, no? Està vale. clar. Però a part d'això, mm, està clar el que tu vols dir, no? Saps? I llavors, al final arribem, que triga un, una setmana i, i han utilitzat tota aquesta història no res, bueno, per continuar robant, perquè a sobre les demanen 3.000 euros a cadascú, no? A gent que és, que és precària i que és mar marginal, això que li demanen a una persona així com, com 3.000 euros, bueno, saps? És, és com posar-li una hipoteca a la seva vida, saps? O sigui, que un no? O sigui, en aquestes estem. Com ho fem front a això és, eh, és el que tenim que, que posar-nos d'acord, tota la gent que estem eh, en, en aquesta història de, de resistir a, a això que a aquesta democràcia de rics, eh? de privilegiats. Clar, és en aquest sentit que jo comentava el tema de, de, lo de la demostració de poder, no? Sí. Pues perquè és el que tu estàs dient, no? En, en realitat, què simbolitza tota aquesta operació? Pues en vosotros, quietos i callaos, no? I llavors, com deia algú, no? pues, eh, conformar-te amb un treball precari, en pagar els teus impostos i punto pelota i ja està, no? Això és una mica el seu objectiu, no? El, de, el destí. Eh, el... I els que no tenen feina, a Càritas, con el cap baixat Exacte. i una, un litre de llet caducada, unos iogurts, eh? I un, un arròs d'esos de, d'aquests de, eh, de l'ajuda humanitària de la ONU, que porten el cellet, que, saps? Mentre ells estan eh, tirant i destruint menjar i d'allò, però si diguéssim no n'hi ha, saps? Sí, sí, sí, exacte. Bueno, pues doncs llavors, clar, què podem fer d'això? pues, doncs d'entrada, d'entrada, una mica el que hem intentat dir sempre, no? Bueno, pues doncs el, l'estar bé amb tu mateixa, vull dir que tot això no et despisti de quin és l'objectiu, l'objectiu és que tu t'has de conèixer tu mateixa, perquè normalment des de que ens pareixen i tal, ningú ens ensenya a conèixer-nos, vale? això ho hem d'anar aprenent pel camí i en funció de com ens coneixem i ens cuidem, pues, també pues, això es, es, es transmet al nostre voltant i podem començar a compartir amb persones que estan en el mateix rotllo que nosaltres. No? I a partir d'aquí, pues, bueno, això no, no evita físicament el fet de que si l'emprenen amb tu pues, se t'emportin, inclús que et puguin engarjolar, però en certa manera sí que, que bueno, pues, decanta una mica la balança, en el sentit de que bueno, quan comences a treballar d'aquesta manera, eh, aquest enemic intern que tenim, pues, d'alguna manera pues, el treus fora, l'elimines i llavors pues, ja els hi poses més difícil. Vull dir, quan tu tens l'enemic a dins, qualsevol cosa que ells facin, eh, això és el que hem parlat d'altres vegades també, amb el tema del control de masses, no? Doncs com fer política de manera que tu ja esperes quina serà la, la reacció de les persones a les que tu pretens dominar, no? Llavors, aquesta manera de funcionar doncs, és molt antiga i realment segueixen aplicant-la avui en dia perquè els hi donen uns resultats excel·lents, no? La realitat ahí està, no? Les presons fins a les orelles, cada vegada més sí. imbècils, per dir-ho d'una manera Avui dient, despectiva, dient que la cadena perpètua, no? Avui dient, lo de, o sigui, més venganza, més, més terror, mm més mm, càstig, eh, mm, saps? Bueno, sí, al final pues, és una mica, pues, no sé, una persona que desitja això està clar que és una persona que no està a gust amb si mateixa, no? Pues anem a, una mica a, enfocar les coses de manera senzilla, bueno, no? Sembla que ve una trucada. Eh, sí, vale, anem fent, anem fent. ja des d'aquí nosaltres estem contents perquè els companys estan al carrer i des d'aquí, des de les zones lliures eh, de Ràdio Bronca i del programa Judici a la Justícia, un abraço solidari a tots aquests companys i que són bona gent, que són gent que tot el que ens han dit els Mossos d'Esquadra i los, los mierda és mentira. No s'ho creuen ni ells. Perquè aquesta gent ni és terrorista, ni és mala gent, tot el contrari. Són la gent més solidària que jo conec, bona gent, i des d'aquí la meva alegria i la dels companys i un abrazo solidari que estan al carrer, que realment és el que importa, perquè si algú no es mereix estar a la presó, que és ningú, però sobretot ells i elles. Què, tenim una trucada? Sí. Vale, va, pues aprofitem per fer un paroncito amb aquest tema i passarem a... Es, Suposo o intueixo que deu ser la trucada que, que sí. esperàvem. Vale. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Eh, espera't un segon, que... Endavant, endavant. No s'han puesto los cascos i no t'escolten ara mateix, només són, són l'únic que t'està escoltant. Eh, què tal, com va? Hola, bona tarda. Mira, ara que esteu parlant sobre les cadenes perpètues i tot això... Mm. Sí. Pues que no cal que, que treguin ninguna llei ni res per, pues, per aplicar-lo, perquè en coberta eh, avui en dia s'estan aplicant moltíssimes. Ah, sí. I bueno, volia parlar-los d'un cas que està patint una cadena perpètua en coberta, que des de, eh? de José Antúnez Becerra, que des del dia 23 sí. està en vaga de fam. Sí. I bueno, pues explicar-los una mica que la trajectòria d'aquesta persona que porta des dels 11 anys entrant als correccionals i a les presons i bueno, porta uns 40 anys, a, 40-42 anys a presó per, per atracaments a sucursals bancàries i d'aquesta índole. Eh? I, bueno, i l'última condena va ser del motí de quatre camins, mm, que el van, el van condenar a 19 anys i mig. I, bueno, això, explicar-vos que, que porta del dia 23 en vaga de fam i sí. tinc un manifest que va fer, si voleu, su, lo... Sí, sí, llegeix-lo. Si el tens a mà, encantats que el llegeixis. Me llamo José Antunes Becerra. Llevo 40 años en prisiones del Estado español. Mi estancia en prisiones durante tanto tiempo siempre han sido por robos, siempre entidades bancarias o de otra índole, pero jamás he robado al pobre. También debo decir, siempre estamos en prisión los pobres, porque a los políticos o a los ricos, si los meten en prisión por las alarmas sociales, con ellos cumplen la ley penitenciaria, enseguida reciben beneficios penitenciarios, terceros grados, salidas de permiso y demás beneficios. Yo ahora mismo estoy secuestrado por el Estado, a mí me han condenado por mi historial y lo que más me duele son las personas que yo dependo para que solucionen mi problema. Saben que yo soy un cabeza de turco. Por ello, en este manifiesto os digo que todas las personas buenas y solidarias, que siento mucho deciros que a partir de este manifiesto leáis, estaré en huelga de hambre indefinida. Quiero deciros también que mi decisión es total, convencido a llegar hasta el final. Imaginaros ¿Cómo significa eso. Los, los legisladores han hecho las leyes, constitución, reglamento penitenciario y demás leyes. La aplicación de las mismas están orientadas para los ricos, para los pobres ellos están de los que dependen, dicen, en plan futurista, alejando cosas que ellos han establecido. El pobre que se pudra en las cárceles, el rico a la calle. Quiero terminar este manifiesto haciendo saber a todas las personas con, con sentimientos humanos y solidarios mis más agradecimientos y admiración. Saber que os quiero, José Antúnez Becerra. lo ve? Bueno, Y también dic que el 6, al divendras, a las 12 del matí, ...y a una calada carrera de Goa, institución penitenciàries, per dir que, que hi ha prou que de vengança, que tothom sabem que la justícia és vengança, però quan ja és ensenyament contra, contra persones, pues ja, ja dir-li que, que hi ha prou. Doncs pues clar que sí. I, I de moment com està ell? Has pogut veure mentre heu pogut veure'l, algú? Va anar un company a visitar-lo el dissabte, està molt animat, aquest dia s'està trucant, està amb molta força, molt animat, mm, bueno, una mica cansat, però, però encara ganes tirat tirar endavant i, i, bueno, i lluitant, que, que és el que vol. Ben fet i la manifestació és aquest 20... No, el dia 6... El dia 6 de febrer, que és el divendres... del matí, al carrer Aragó, a institucions penitenciàries. Que és carrer Aragó 332, al costat, és cantonada amb carrer Girona. <laughs> Molt bé. Alguna cosa més et ve de gust dir eh, respecte bueno, a això? No va avui a estar allà amb vosaltres, però no he pogut problemas personales, pero bueno, una trucadeta va. <laughs> pero tu truques sempre que, que vulguis, no hace falta que vinguis. ya lo sé, ya Pues agarras el teléfono, trucas y eres como el corresponsal en hospitalet, Aquí tenemos avui al corresponsal que teníamos en Nueva York, que está de, gira por aquí, por Europa, pues tú eres el corresponsal en l'Hospitalet, nos cuentas las cosas de l'Hospitalet, todo lo que vulguis de l'Antunes y de lo que te y de bus Vale? I no fa falta que vinguis. M'agrada tam... estar allà amb vosaltres. Bueno, però també comprenem, tens la filla que és petita i també tens que estar amb ella i, i, i pues, bueno, fas la trucada i és com si estiguessis i, i també no es va bé. Eh, nos contes el que vulguis, ja, ja t'ho he dit, de, de l'Antúnez, mm. ara porta 12, 12 dies, no? De vegades fa? Sí, des del dia 23. Vale. Eh, nosaltres hem posat un cartel con la seva foto allí en la, ocupa que es diu el de d'Hospitalet y cada día anem posant un, palote en la medida que, de los días que van pasando. Llavors, eh, activar la solidaridad en la medida que podem y a veure si d'aquesta vegada con, con la lluita de, de y la solidaridad en la calle y, un poco de, de humanidad dentro de, de, de tot el possible podem fer que, que el company surti surti sa, estalvi i que estigui pues, amb vosaltres, que sou la gent més propera amb ell i perquè ja s'ho mereix mereix la llibertat, José Antonio Becerra des de les zones lliures enviem un missatge solidari a tota la gent presa, a la que, no, que nos escolta i a la que no nos escolta també i dir que qualsevol mm, lluita que hi ha a la presó, doncs nosaltres, eh, les nostres, mm, la meva, les nostres possibilitats, la donarem veu i, i serem solidaris, perquè la lluita dels presos i de les presons doncs, també és la nostra. Així que, company, que ens truquis tots els dimarts de 7 a 9 estem aquí i no fa falta que vinguis i ens truques i, i ets com una mica com si estiguessis. Sí, home, sí. També ens posem contents d'escoltar-te, encara que no ens podem veure. Eh? <laughs> Gràcies, company. Una abraçada por ahí, tío, y, y bueno, Igualment pues yo que sé. Vosaltres. Vale, i, Vinga. i, i dir-te que ets un poco cabroncete. Per perquè què? vas posar el Repoman, que era una merda de pel·lícula, i tu no vas venir. Ostres, però sabia que... Que ja te vale. Bueno, que era una mica broma, tio, que era una mica broma, que és bona pel·lícula, tio. Aquest diumenge, abans de la película, pel·lícula, farem unes Unas migas en solidaritat amb el company Antúnez. Bueno. bueno. la a l'Ateneu del Pati, al carrer Molí d'Hospitalet. D'acord. Molt bé. Bueno, no era tan mala la película ¿No te va a agradar? Mm, bueno, ya eh, sabes que yo de Hollywood no soy. <laughs> bueno. bueno, eh, libertad, Antúnez, Becerra. Liberación, liberación. Antúnez, liberación. <laughs> Vinga, Vinga company, salut. Vinga, salut, t'estimem. I jo a vosaltres. Vinga. Salut. Bueno, si us, si us sembla, llegeixo això i fem una parada i després continuem. Vale. Sí, però espera un segon. Vale. Um, esteu anunciant alguna per un centre social ocupat que es diu El Pati, sí. que ja hem xerrat altres dies, que sí. està a Pobilles Cases, sí. al carrer Molí, al sí. número... És que no me'n recordo. Ah, està enfront de la Creu Roja, de, la parada de metro de Pobilles Cases... I aquest diumenge faran eh, mercat artesà i, i intercanvi. Les migues que les fa el company per recollir una mica de solidaritat amb l'Antúnez i a la tarda fem una pel·lícula i una xerrada i la pel·lícula és una pel·lícula molt bonica. Aquesta l'he triat jo. Es diu... És neorealisme italià. Es diu Milagro en Milan. Uh -huh. Una història molt maca de... A, a, a Milà, als anys 60, la gent necessitaven treballadors i aleshores arribaven molt, molta gent i com no tenien puesto per viure, viure dintre la ciutat, en els arrabals, pues feien poblats. Llavors és la història d'un poblat. I com la gent, eh, a, a pesar de ser pobra i d'estar condenada a viure malament, fan, se fan costat, fan mutua ajuda i en certa forma aconsegueixen en l'arrabal eh, viure contents i satisfets i alegres i hi ha una escena molt, molt maca que se, eh, cada tarda agafen la cadira i se senten per veure la posta de sol i després se, se donen un abrazo i se rien i tal. ¿no? I Llavors, la gent de la ciutat, els rics i, i, i els polítics i això, no poden suportar que aquell, aquella gent eh, estigui feliç, perquè clar, els pobres tenen que estar malament. Eh, del, de, de, del patiment de la gent pues, viuen els assistents socials, els educadors de carrer i tota aquesta merda de funcionariat i tal, no? I llavors les manden els antidisturbios. Pero bueno, no cuento más, el que quiera verla está en, en internet, en YouTube ponen Miraglo en Milán y es una película d'una corrent que va veure als anys 60 molt Mm, eh, eh, en Italia als anys 60, principis dels 70 va a haber una moguda muy fuerte que incluso se van a ocupar fábricas van tener bueno, lo que ellos decían terrorismo porque la gente se defendía no? y toda aquesta historia no? ahora va, és aquel, la historia de la operación Gladio, que estava radera pues, los servicios secretos, como a una especie de galde por allí, en la mafia y toda la historia para que continúe el sistema, ¿no? en aquest sentit, com eh, ells eh, en este raval de la pel·lícula, com a través de com una espècie d'arma secreta que després veiem que no és tan secreta, eh, fan front a la policia i la, fan, i la fiquen fora de la raval. I, I la fan com una estratègia molt simple, que és la, la solidaritat. La gent junta, uh mhm. -huh. i no poden amb ells. Una mica és això, no? Molt bueno, bé. doncs aquesta és la pel·lícula. El diumenge, sí. al patio, Pubilles Cases, sí. a quina hora? A l'hora de mm, dinar? És tot dinar, el dia. Tot el dia. Tot el dia, no? Fantàstic. Activitats. I després, per els dissabtes fem eh, de 6 a 8 eh, propresos i de 8 a 11 antipsiquiatria. Vale? I el que vulgui venir, doncs que vingui. És, és allà, no? És... Eh, bueno. Vale, Pues... Ara sí, et deixem llegir. Vale? <laughs> Eh, fem això i... Venga, bueno, vale jo vaig elegir en, en l'any 79 mhm. eh, los Ateneos de mm, Libertarios de Barcelona eh, estan una, eh, fan una assemblea perquè estan una mica cabrejats con una corrent que comença a intentar imposar-se i a llavors vola aquesta corrent contrària als Ateneus Libertaris es diuen centres socials ocupados Y eh, en, en, el, año 79, en la Solidaridad Obrera, la Asamblea de Ateneos Libertarios eh, hace un comunicado que dio definición, que es el que va a allí, dio definición del Ateneo Libertario. Ámbito. El Ateneo se inscribe en la estructura del barrio por corresponder a este una unidad administrativa, social y cultural y por presentar una problemática específica, urbanismo, vivienda, paro, asistimo escolar, ecología urbana, jubilados, etcétera, etcétera. Funcionamiento. El Ateneo, al ser libertario, es una entidad autónoma e independiente de todo partido político, sin fines lucrativos, que funciona con recursos propios, cotizaciones voluntarias, sigue con escrupulosidad principios autogestionarios, asamblearios y antiautoritarios, que consta grupos de trabajo con autonomía propia, siempre y cuando no se definan en contra de la ideología libertaria. Definición ideológica. El Ateneo Libertario se define como identidad entidad libertaria y ácrata, dentro del contexto filosófico libertario, con el cual se determina en contra de toda forma de poder que potencia, por medio de la represión, la explotación del hombre por el hombre. Finalidades y medios. Como finalidad aspiramos a la instauración de una sociedad libertaria, para ello, nuestra práctica dentro del barrio supone potenciar toda lucha autónoma y asamblearia que aspire a que el vecino autogestione sus propias necesidades, realizando todos los aspectos sociales y culturales que contrarresten la manipulación de toda entidad centrista, que determina el embrutecimiento y sumisión del individuo en lo social, potenciando toda lucha que se tenga que llevar en el barrio, enseñanza, jubilados, desempleo, sanidad, etc interviniendo siempre a favor de la autoorganización de los vecinos y en contra de toda manipulación de los partidos políticos. En lo cultural, organizando charlas, cursillos, fiestas, cine, teatro, etcétera, etcétera. Tratando que el contenido y forma se haga resaltar en la medida de nuestras posibilidades nuestros principios. Creando en el barrio una dinámica que tienda a potenciar una convivencia poniendo al servicio del vecindario nuestro espacio Reunidos en asamblea, los miembros de los Ateneos Libertarios de Barcelona, después de haber debatido y llevado a la práctica nuestros principios, llegamos al acuerdo de proponer esta definición de Ateneo Libertario. Nos presentamos y dejamos la puerta abierta a quien quiera con nosotros llevar a cabo colectivamente nuestros principios. Asamblea de Ateneos Libertarios de Barcelona. Pues que esta pausita musical i us deixem un grupo que es diu Catarsic. que fa un dels seus primers discos que ens ha arribat, un grup de per aquí que fot bon metal. Fins ara. I found pain and wisdom We're fading away It's sadder than fate When you know how it ends Our meaningless journey When tears we faint Tangled in flashes I remember everything You live inside them I still feel how you look at me haven't told her something after this But I found nothing but lies I am trying to set it how it is But it's hard to say goodbye Our moments will vanish as fast we break through make them worthwhile. I bet you the lies that you live will memories and tells what you yearn. Time, space, and time. Memories and all the ground to free seems to learn price, the things we've forgotten, the value of everything. Our moments will vanish as fast we break through, so make them worthwhile. I bet you the lies that you live with. shadows behind us reveal who we are and make you strong. So feed them. Sí? Vinga, va, doncs pues tornem-hi. Uh, eh, L'ho dit, si esteu escoltant el 104.5 de la FM, això vol dir que esteu a Barcelona o pf, Rodalies, no gaire lluny, perquè la missió pues, no, no, no allunya gaire. Però bueno, el que està clar és que a la ciutat de Barcelona amatem el 104.5 de la FM, això és Ràdio Bronca, estem al programa Judici a la Justícia i després de la definició de lo que és un Ateneu llibertari pues, eh, de l'any 79, que jo crec que és una definició que encara avui s'intenta seguir, no? està vigent. No? Els projectes de d'Ateneus Llibertaris una mica segueixen aquesta mateixa línia, no? per algú serà. No? Bueno, pues hem deixat una mica de música i ara dèiem de comentar... Pues... Ah, sí, eh, en relació amb el cas del 4F, doncs eh, un cas que aquí a la Ràdio Bronca i en realitat a les ràdios lliures en general pues, doncs, vam fer molt de seguiment des del començament um, pues, també des d'aquest programa pues, ens va tocar molt de prop en el sentit de que l'espai on van succeir aquests fets doncs, era un espai que havíem estat compartint al seu moment, no? la narcopenya cultural aquella, pues, amb la amb el que era la coordinadora contra de poder també, i bueno, pues, vale, tot plegat ens va fer estar molt sensibles a allò, igual que a tantes altres coses, la veritat és que va ser una borrada estratosfèrica i una mica la línia d'això del cas Pandora, no? Pues va sortir el, el, el tarat mental del Joan Clos Van Damme, o no tan tarat, perquè en realitat li va sortir la jugada rodoníssima, la veritat, aquest pàjaro ara deu estar comptant bitllets per les Bahamas o alguna així. Aleshores era l'alcalde de Barcelona. Em que Turquia, que és on el van fer ambaixador, ambaixador no? no? Pues imagina't a Turquia, perquè también a Turquia, <laughs> madre mía, tienes que ser una pieza de museo. Bueno, aquell alcalde que va sortir de carambola, no?, perquè eh, el Maragall es va posar xungo i tenien que sacar el, el suplente i pues va sortir aquest. I... Bueno, I el nos dejó el suplente del suplente a dedo també. A l'hereu, no? Que també hem mardat amb tot això. Eh, sí, perquè tenia relacions amb tot el que era Brigada de Neteja, la Munipa, i etcètera. Bueno, jo que sé, tampoc ens dedicarem ara a fer com un repàs de lo que va passar aquell dia, sí que bàsicament pues, això, comentar que que bueno, el que va passar, o la part que a nosaltres ens interessa de lo que va passar és que, igual que comentàvem amb el, les detencions del cas Pandora o d'altres casos, que un grapat de persones van ser detingudes per la cara, de manera gratuïta, tot plegat per justificar l'actuació de la policia, que d'aquestes tres van anar directament a la presó després d'haver patit maltractaments físics i psicològics, el que comúment es coneix com a tortures, vale? Eh, aquesta paraula és una d'aquelles paraules que a nivell institucional els hi fa molta vergonya que sigui pronunciada amb el seu nom pel mig, no? Vull dir, a l'estat espanyol no existeix la tortura, fa molt de temps que intenten eh, doncs, eh, defensar aquesta posició, a Catalunya tampoc, lògicament, i això és el discurs institucional, mentre que les persones de peu, el que anem constatant eh, dia rere dia és que la tortura està institucionalitzada, no només existeix sinó que està institucionalitzada, això vol dir que es practica amb una freqüència espectacular, vale? amb una quotidianitat pues, esgarrifosa, i aquest cas del 4F pues, no va ser una excepció. Llavors aquestes tres persones que van anar a parar a la presó van ser víctimes de tortures, vale? físiques i psicològiques, i eh, juntament amb la resta de detingudes doncs van haver de viure una situació vergonyosa, com és un judici farsa, és dir, haver de, de presenciar tota una estructura doncs, com és la del anomenat poder judicial, no? que, que, bueno, doncs que mou molts calés, que mou moltes energies, que mou... està Mm, eh, diguéssim, es mou per, perquè hi ha moltes persones per allà al mig doncs veure tota aquesta estructura tota aquesta màquina funcionant en contra teva eh, fent una farsa que és pues, doncs, el que seria equivalent a una obra de teatre, cadascú té el seu paper otorgat i el seu rol ja davant, de, davant mà, no? i una vegada eh, s'aixeca pues, el telón, pues, tothom fa el seu paper perfectament i tu acabes anant a la presó o no sortint de la presó perquè estaven en preventiva, o sent condemnada a anys de presó eh, quan saps que tot allò del que se t'està acusant és mentida. No? Pues això és una farsa i és una de les més vergonyoses i de les més doloroses, no? perquè és, bueno, genera impotència no? en aquests moments. Si nosaltres fóssim com comments. eh, suposo que el primer que ens naixeria seria el sentiment de venjança, no? aquest ressentiment que mai pots acabar de digerir no? I, i aquella mena d'animadversió perpètua contra els que han provocat tota aquesta situació. No? I, però com que no som com ells, no? doncs ens trobem amb que després de que passa el temps i tal, pues allò que diuen el tiempo todo lo cura, bueno, pues cadascú té la seva mesura de temps, el que està clar és que les persones que no som com ells pues acabem donant donant-li la volta a, a la truita i acabem posant-nos per sobre d'aquestes situacions per no viure en aquesta merda de calvari que viuríem si ens quedéssim enquistades amb la posició de venjança, no? I per què expliquem això? Pues bàsicament perquè aquests dies, sobre el cas del 4F, a part de que demà es compliran 8 anys d'aquells fets, doncs s'ha doncs escrit molt, s'ha parlat molt i bueno, inclús s'ha emès molt per la televisió i bueno, encara ha generat mm, que la gent xerri més del tema i tal, i tot plegat pues, algunes pensàvem que s'estava movent d'una manera com que no tenia clar l'objectiu on anava a parar tot això i per sort pues, eh, alguna persona directament implicada ha tingut, no sé com qualificar-ho, però per mi és molt d'apreciar el gest de fer-nos saber quin era el seu criteri i a mi és una de les coses que personalment per això també participo en una ràdio lliure, no? ja ho hem dit moltes vegades, la informació de primera mà. No? Eh, nosaltres quan estem aquí parlant d'aquestes coses com ara, el que fem és de meres transmissores i sí, lògicament també afegim la nostra part subjectiva, no? però el que més apreciem és el que algú ens expliqui el que li ha passat, perquè li ve de gust d'explicar-nos-ho. No? A partir d'aquí eh, nosaltres l'únic que fem és pues, compartir-ho amb vosaltres. No? I aquesta persona pues, ha, ha escrit unes lletres, sobretot plegat, i, i bueno, pues, ens venia molt de gust de compartir-les amb vosaltres perquè a diferència d'aquesta mena de, de moviment que no sabien ben bé cap a on volien aparar o cap a on estava destinat o quin era el seu objectiu, doncs, eh, aquestes lletres d'aquest company doncs, sí que estan molt clarament encaminades cap a un puesto, a més estan encaminades en una direcció que nosaltres compartim, amb la que sentim molta afinitat, i llavors des d'aquí doncs, enviar-li el nostre agraïment a també fer-li saber que nosaltres compartim el seu criteri, la seva manera d'enfocar-ho, que que us subscrivim, això que ell també ens ha transmès, no? i que, bueno, pues que a partir d'aquí sí que la unió fa la força, no? que estem en el, apretant en la mateixa direcció i llavors segurament podrem compartir més impressions. Així que... Sí, no, aquí ja llegirem primer el comunicat que va fer el Juan Pintos, que és una de les persones que va estar detinguda, com ell mateix es diu, detingut, encarcelat i condemnat pel muntatge del 4 de febrer. I després doncs, sí, també podem llegir un comunicat d'un grup d'un de, dels tants grups, però un dels grups de suport que va estar durant quasi tot dur, quasi durant tot el temps eh, seguint el cas i solidaritzant-se amb aquestes persones. Diu així aquest, eh, ante todo el revuelo mediático producido por el pase de Ciutat Morta en la televisión pública catalana y como encausado, encarcelado y condenado por el montaje policial del 4F, Creo necesario dar a conocer mi opinión respecto a la reapertura del caso, la búsqueda de responsables y o culpables y la relación con los medios de comunicación. Mi interés en dejar clara mi postura se debe sobre todo a lo sucedido estos últimos días, con declaraciones en los medios de comunicación masivos o alternativos, sobre la existencia de un verdadero culpable o sobre la búsqueda de responsabilidades políticos, judiciales, policiales concretos con nombre y apellido. Declaraciones que no comparto en absoluto y que muchas veces, por falta de rigor o por manipulación, se dieron a conocer por la, como la postura de los y las condenados y condenadas por el 4F. Creo que el 4F, lamentablemente, no es la excepción en la normalidad policial judicial, sino una muestra del funcionamiento habitual de las instituciones. Los montajes se repiten, con distintos protagonistas, todo el tiempo ya sea para criminalizar un movimiento, para justificar nuevas leyes de seguridad o simplemente para mantener rentable el entramado empresarial carcelario. Y en esta realidad, buscar a los supuestos responsables del 4F es pedirle al sistema, que es por definición injusto y violento, que se señale a sí mismo, algo que sinceramente no creo que suceda. O peor, es darle a las instituciones la oportunidad de depurar responsabilidades, de apartar manzanas podridas que alteran el funcionamiento correcto e imparcial de la policía, la justicia y la política. Hacer algo así es erigir, una vez más, al Estado como garante y guardián de lo justo y lo verdadero, cuando en realidad es el Estado mismo que funciona y se mantiene gracias a las torturas, los encarcelamientos y la violencia de sus cuerpos armados. ¿Qué se puede lograr destituyendo a un cargo político? ¿Qué se puede lograr con dos policías encarcelados? ¿Qué se puede lograr apartando a una jueza de su cargo? Sinceramente, creo que nada más que una escasa satisfacción personal que me es ajena. Alguien ocupará ese cargo y continuará asegurando el idéntico funcionamiento de la institución. Otros policías patrullarán las calles, otros jueces dictarán penas de cárcel. No quiero, ni necesito, que el mismo sistema que nos detuvo, torturó, juzgó y condenó, se legitime ahora como garante de la verdad y la justicia. Creo que personalizar la responsabilidad del montaje que nos encarceló es una manera de negar la realidad del sistema en el que vivimos, donde las detenciones arbitrarias, las palizas y los juicios condenatorios son la norma y no la excepción. No quiero ni necesito ver a más personas en la cárcel. No quiero cambiar la oportunidad de un cuestionamiento radical, quizá menos comercial pero infinitamente más útil, por más minutos en el aire de sus más media, por más líneas en sus periódicos, por más promesas de investigación. Creo que es el momento de trazar una línea que conecte todos los montajes que realiza el Estado y darse cuenta, quien todavía no lo haya hecho, que la realidad es que el Estado, ya sea español, catalán o el que ustedes elijan, es responsable en su totalidad de los encarcelamientos, torturas y humillaciones que sufren todos los días un número impresionante de personas. Operación Pendora, Alfon, Mónica y Francisco, el 4F, el 9F, Nuria, el caso de Terá, migrantes en los CIES, y así podría seguirse indefinidamente. No son casos aislados. Este es el comportamiento de un sistema criminal. Y pedirle explicaciones a ese mismo sistema es entrar en un juego que está perdido de antemano. Las respuestas están en la calle, en la organización entre afines, en el rechazo práctico y diario a sus estructuras de poder y maltrato y no en platós de televisión, palacios judiciales, ni voceros del Estado. Mientras el 4F o cualquier otro caso sea vivido y mostrado como una anécdota, como victimización de tal o cual persona, es imposible cuestionar la totalidad del problema, y así solo llegarán soluciones parciales, falsas desde su origen y que continuarán fortaleciendo al Estado en su rol de mediador, protector y guardán de la ciudadanía. Creo que la única forma de que estas situaciones, perdón, que de estas situaciones no se repitan es dejar de lado los egos, la victimización y la necesidad de una venganza personalizada con nombre y apellido. Entiendo, y no soy quien para cuestionarlo, que exista una diversidad de posturas respecto a la situación del 4F, pero creo que es necesario dejar bien claro que no me representan lo más mínimo el camino que se ha recorrido este último tiempo, como mínimo desde la emisión de Ciudad Morta en TV3. Creo que tener el conocimiento de la podredumbre total y absoluta de las instituciones debe ser una herramienta para que los cuestionamientos se vuelvan globales, es decir, que tener la certeza de que las instituciones funcionan así debe ser el principio de los planteamientos radicales que buscan un cambio completo en la forma de relacionarse, y no una excusa, para justificar la inacción o la pasividad. Mi postura, cruda y crítica hacia el sistema en general, no es un llamado a la resignación, sino a una radicalización de las prácticas diarias que existen por fuera de sus estructuras, a un crecimiento de los espacios fuera del control estatal, y creo que en ese camino es necesario aprovechar cada grieta en el funcionamiento del sistema para profundizarlas, hasta que la situación se les haga insostenible. Dicho esto, solo que me, queda pedir vuestra solidaridad activa con todas y todas las que están sufriendo ahora mismo aislamiento, maltrato y cárcel por sostener y defender sus ideas. Libertad para todas o libertad para nadie. Salud. Juan Pintos, detenido, encarcelado, condenado por el montaje del 4F. Bueno, nada, <coughs> ah, tu, no hem d'afegir-li gran cosa més, no. no? El tio toca bastant bé la història i, i no sé, l'escriu bastant clarament... El... Bueno, de fet, clar, no? és, que és, és la seva opinió personal, però és una opinió que com a mínim sembla que nosaltres compartim bastant, no? I, i algunes de les coses que han anat sortint els últims dies eh, pels mitjans de comunicació pel, i no tant pels mitjans de comunicació sinó per altres mitjans com pot ser inclús Indimèdia on va arribar a sortir una notícia en el qual es posava un correu eh, de contacte, un correu electrònic de contacte per si algú podia donar pistes per trobar el verdader causable de la, del tràgic succés pel Guàrdia Urbano que avisés i que envies tal perquè es tornés a obrir el cas buscant un nou culpable. Això... Realment, més d'una persona ens estàvem trobant, jo com a mínim, amb una cara a vegades que obria Indimèdia i, se me, i, i era allò de... No, no, és... Però aquí està... M'he metido en la web de la, dels Mossos sense saber-ho, o què ha passat, o... I era necessari també doncs, que, que una persona des d'ells del, des mateixos doncs deixés ben clar que la línia que s'estava començant a agafar i a portar no era la línia de totes les persones que havien patit aquest muntatge. Bueno, hi ha una altra gent no, que ha tret un... Sí. Un, un escrit també que va més o menys sobre la mateixa línia també que parla el Juan. Mm. És va, un dels grups de suport que ha estat amb Exacte, ells durant... Exacte, van estar des del 2006 no? en el grup de suport del 4F i també són crítics. La, eh, bueno, sí, segueixen la, misma, la mateixa sí, és... línia de, que diu el Juan, no? vull dir, de, si realment tu no creus en un sistema judicial, com els ja estàs donant l'oportunitat de, de seguir, no? de seguir jutjant. Vull dir, <laughs> o hi creus o no hi creus, vull dir, sí. Mm. I que, que rentin la cara, no? Al final és això, és un... Mm. ara em rento la cara, sembla ser que sí, no? Ah, t'hem posat el el Becari i l'altre Guàrdia Urbano a la presó, sí. Mm. tot i que per altra banda els estem fotent una bona pensió vitalícia que, eh, que ja li agradaria a molta gent poder tindre, eh, però a l'hora de la veritat això no significa que, per exemple, aquesta mateixa setmana han saltat imatges a la premsa de que el mateix forat de la vergonya, no tan lluny d'on va succeir el dels 4 de febrer, pues entre 7 o 8 policies li han fotut una pallissa sí. a un xaval i se l'han endut detingut mentre, me, sabent que els veïns estaven gravant-los i criticant-los, cridant-los i els és igual. Clar, perquè serveix de lo que estaven explicant abans de los 400 aquests tios armats que anaven per, pel barri de Sant Andreu, per el Poble Sec i al, al, al costat de la Casa de la Muntanya perquè eh, és una, una imatge d'aterroritzar a la gent. Esto es lo que hi ha per vosaltres. Clar, però eh, Bueno, perdona, eh? jo penso que ja... Bueno, és la meva opinió, però vull dir, precisament per això, no? aquesta línia d'actuació que està parlant el Juan, no? vull dir, de... si està... fa un mes va passar això del Pandora, no? fa vuit anys ja ha passat això, doncs aquesta unió, no? vull dir, no aquests casos així independents, com que semblen que siguin coses que no tenen a veure, i clar que tenen a veure, són la mateixa base, i, i semblem tontos aquí esperant els el, el següent, no? Aviam com se monta bueno, el siguiente, ara també tenim, no? I... no? Està sortint en les sentències del Canvies, dels fets de Canvies, que també estan sent condemnatòries, de moment, la majoria. Però el que tu explicaves de la línia aquesta de buscar ara un, un xivo expiatori, un culpable... Això és la línia que s'ha seguit, clar, en el documental. Eh, que tu estaves explicant, no?, de qui va tirar la maceta, si, si va ser una maceta o el que va el que va ser ocorrit ahir, aquest, aquesta nit. Eh, llavors, aquesta línia és la que imposa los, Exacte. los mierda mm. i Exacte. la gent que ha anat a, a buscar la col·laboració de los más mierda és el preu que es paga quan tu col·labores con los más mierda, Exacte. no? Perquè los más mierda només, és una correa de transmissió de la policia i serveixen d'altaveu per a la policia i, i, i lo veiem con, contínuament, contínuament, perquè si tinguessin una mica, una mica, dic jo, eh, de, de criteri independent, pues quan, eh, eh, per, per exemple, con el cas Pandora, no? tu leies eh, la premsa el dia següent o escoltaves les ràdios i en d'allò i bueno, jo no sé el que havien fet aquells, era hasta la mort de Manolete, no? Sí, sí. Perquè pa, pa, para justificar todo aquel despliegue militar en la ciudad, ¿no? Mataron o sea, a Julio César como mínimo. Sí, pues a llevar en, en yeah. tema, sí. Después lo, lo de la narcopeña, el 4F y toda aquesta història de la, de la Guàrdia Urbana de Barcelona ve de molt antic. Exacte. Ve de molt antic. Eh, és de, la Guàrdia Urbana de Barcelona és famosa perquè hi de uno que es deia Gómez Rovira que era l'extrema dreta. Mm. L'extrema dreta aquí de Barcelona. I després quan est hem estat parlant <clears throat> aquí, el que portava la, eh, la, la seguretat eh, eh, en el 4F era aquest eh, l'hereu. Sí. Vale? Eh, llavors entrem ja en, en realment eh, una complicitat que el sistema, el company que ha explicat ara que ha llegit el company el sí, escrit, ho explica bé i a més amb la força d'una persona pues, que, que ha patit el 4F com, com les tortures, con la presó, con la culpabilització i eh, llavors con una, mm, diguéssim, un... que ha que escoltar-li, perquè ell té una força de, de, per a desmarcar-se, perquè ara sembla que, que hay que apuntar-se a aquesta de, de los más mierda, de la TV3 i d'allò, i llavors per nosaltres, per molta gent que estàvem qüestionant-nos això, pues ha sigut un aire fresc. Exacte. Aigua aigua en el desert. Perquè... Sí, sí, inclús amb l'altre comunicat també i, i clar, i ho estàs passant per TV3 que són els, pri els primers que van apujar aquesta, aquest muntatge, no? També, el Joan, si no m'equivoco, el Joan Clos quan va, va sortir l'entrevista aquesta primera que li van fer, no sé si me'n recordo malament, però no sé si era TV3 o alguna d'aquestes sí. cadenes o per la tele o alguna història, o sigui, per la ràdio alguna història així. Sí, que era la Ràdio Nacional de Catalunya. Ràdio, alguna història Catalunya Ràdio. I justament el mateix, després de 8 anys, no, es passa aquest documental intentant demanar l'apollo d'aquestes persones que t'han condemnat en un principi, no? Vull dir... Jo crec que, bueno. tal com ho explica, és bastant, la reflexió és bastant senzilla, no? O sigui, eh, ara mm, ell ja ho ha dit, no? Ell, per ell no té cap mena d'interès, seria com pues, el que dèiem abans, no? com el factor venjança i a nivell personal, no? Sí. I ell ja passa del tema. Exacte. Eh, I l'únic eh, important d'això és si, si l'energia que ara es qui, qui està empenyent perquè es dediqui energia en això, si, si l'hagués dedicat en el seu moment, no? Perquè saber no. qui va tirar o qui no va tirar en el moment dels fets, quan el, el, aleshores alcalde Joan Clos va dir és que han tirat un test de, de la casa i la policia deia que no, que han tirat una pedra des del carrer i, i llavors la diferència era eh, entre justificar aquelles detencions i tot el que ha passat o no poder-la justificar, aleshores, doncs, bueno, mira, em sembla fins i tot lògic que es descobrís qui ha sigut o que sortís i donés la cara, no, no, la policia m'ha entès perquè jo he tirat un test des de la casa, però ara, després de 8 anys, que s'han menjat el talego, que s'han ha passat el que ha passat, una de les xavales s'ha tret la vida, l'altra gent està amargada, ara de què serveix això? Que, bueno, qui ho vulgui fer que ho faci, però com a mínim tenim una persona que s'ha desmarcat del tema. Però una altra vegada veiem el mateix. Sí, Aquesta sí. veu que nosaltres l'hem donat veu a la ràdio, tu te penses que la donaran en los, en los más mierda? No, aquest, però... Aquest comunicat va sortir en los más mierda. No, i és una prova cara, més, però... també, i sí, això o sigui, també ajuda... Surt el que les interessa a ells. Quan tu, Exacte. quan tu col·labores con los más mierda, mira, esto es molt antic a la ciutat de Barcelona, en las ocupacions, en las lluites, siempre ha habido uh, la... la partidarias sí, de colaborar, ¿no? Sí, sí como las sí. 100.000 pues, sí. Eh, viviendas o i, i, no, i, i, de viviendes... Bueno, pues vas tirant del fil i arribes a, a lo mateix, no? Qui està darrere d'això, com lo mateix que estava darrere de l'ocupació, d'una col·laboració con un, un d'allò de, de... Bueno, digámoslo claro, sí se puede, ¿no? Bueno, pues, eh, pues si se puede, lo que ellos quieren poder, nosotros igual no saps? Perquè jo, no, no estic, jo estic més en la línia del que ha elegit ara el company, no? Clar. Que jo no vull reformar el sistema i perquè continuï fent el mateix. Lo, és que ho diu molt clar, eh? Sí. És molt... molt clar. Saps? O sigui, ja, clar, aquesta línia a los, a los más mierda no... Home, no els interessa, perquè és una línia, ante todo, és una línia autocrítica. Sí. Vale? Perquè en comptes de dedicar-se a despotricar de tota la resta, ell diu, jo puc fer això que esteu dient, però decideixo fer això altre. Està clar que per prendre aquesta decisió i expressar-la ha fet una autocrítica. I això és el que moltes vegades critiquem, de que el sistema pues, no practica l'autocrítica, perquè això suposaria pues, els més mierda, la policia, els polítics professionals, tota aquesta xusma, els hi suposaria el primer haver de reconèixer les cagades pròpies, vale? i això no ho volen fer, però sota cap concepte, això ho hem vist mil vegades. I Llavors, bueno, això és el que ens diferencia, no? No, i la prova és que ara es fan ressò de tot això quan, quan tranquil·lament ara ja és parlar d'un passat, que més un passat on se suposa que els policies com si només haguessin sigut dos els que van fer les detencions, les detencions van torturar, etc etc No, perquè al final allà hi havia unes dotacions de policia molt més grans, aquestes persones van passar per la comissa, per una comissaria, pel per l'hospital, després per la, la comissaria dels Mossos, després amb un jutjat, amb una presó... I Sembla ser que aquests dos policies que ara estan encarcelats siguin els únics causables de tot. Ara es fan ressò d'això, quan ja és... Quan ja l'únic que faràs és fer-te ressò d'algú, quan realment en un moment donat els mitjans de comunicació podien haver donat bombo a, a una lluita perquè això no passés, perquè aquest muntatge no s'acabés fent, van callar i el que no va callar, que ara més va com personatges com la Pilar Rahola, que en el seu dia, que ara sembla sí. ser que critica el muntatge del 4F, però no fot tant quan, quan estaven ells sentats en un judici demanava el seu coll? És així. Quan, el, quan penso... l'Estat els hi va demanar heu de fer-nos la, la pilota nosaltres, van fer la pilota i ara per algun motiu o altre sempre, algú d'allà els està dient que ara interessa treure aquesta bueno, merda. Jo penso que aquest personatge que, es, que s'ha anomenat no mereix estar a la teva boca. Això per una banda. Vale. No, no mereix banda. ni que la nombres. Saps? Tu, aniré de genolls si, fins a... Si no existeixi, millor. Eh, els més mierda van silenciar i, i van ser còmplics d'aquest muntatge. Van com, silenciar com ho qualsevol... són sempre, com ho ah, són sempre. I per què ara no, no, no silencien i li donen bombo? Que és una mica la pregunta que tu feies. pues per lo de sempre, tio, jo què sé. Per, per... està la batalla de Barcelona. Pues exacte. Ara pues ve perquè... la batalla de Barcelona, ven les municipals, hi ha una moguda, tenen una lluita entre ells i, i són... són Mira, els buitres són bons animals, són aquesta gent és que no tenen escrúpols de res. Usen els morts, usen tot, estan usant a la Patricia, estan usant tot, ¿vale? usen tot per, per agafar poder per després quan tinguin el poder ser igual que els altres. Exacte. Perquè no els massacraran i no els castigaran que igual que els altres. Sí, sí, tal qual. Vale? Tal qual. I això, per això ara l'hem donat bomba, això. Vale? I llavors jo me n'alegro de que eh, eh hi hagi, hi hagi programes com aquest i hagamos pogut llegir el del i es diu Pinto, no? Sí, Juan, Juan vale? Pinto. Agraïm poder llegir això perquè llavors tu dius, pues bueno, saps, no estàs sol, no? Perquè... <laughs> Eh, <clears throat> és, és, una, 79. és una mica fastigós que usin la patrícia d'aquesta forma pues, eh, exactament, perdoneu, farem un paroncillo. En comptes de llegir-lo ara, el llegirem després, perquè hem de canviar el CD i si no, no es gravarà. D'acord? Va, pues, eh, parón brusco, això de vegades passa, no? coses del directo i sobretot coses dels medios no professionals. I donar un, un fort abraçada i solidària i donar-li, no sé, estar agraïts al, al Pinto per la seva valentia no? i de comunicar això, no? el que hi ha vegades que con coses que no, no se poden col·laborar ni donar la nostra energia. Pues I mentre fem el peron, la gent que ens està escoltant en directe pues, escoltarà una cançó que els hi dediquem a tota aquesta púrria, que és una cançó que ens odia... Trapped in purgatory, a lovely object alive, awaiting reprisal. Vale, va, pues tornem a estar per aquí. Eh, si ens esteu escoltant en directe, avui està sortint un programa una mica raro, però bueno, no us preocupeu. Està tot bajo control. Uh, més o ah, menys, com sempre, vull dir. Uh, continuem amb el programa Judici a la Justícia i dèiem que en comptes de llegir una cosa que teníem preparada abans de, de la parada musical, la llegirem ara, vale? així que acció. Aprobación de presupuesto. Las andanzas del filibustero Arthur Mas por Horst Starwasser, periodista reportero del Berlín Más Underground. Nos sorprenden las noticias que Jordi Pujol y Ferrusola, en paradero desconocido, podría residir en un país sin extradición con España. Y eso es que la pela es la pela y Pagán Pera canta. Las graves dificultades por las que pasa Cataluña, aumentadas ahora por lo de España nos roba, hacen que este virtuoso de la piratería y la especulación, conocido como Arthur Mas, pretende que sean los precarios, los parados, los marginales, los que asuman de nuevo la crisis como venía sucediendo desde que se proclamó presidente Mano Tijeras antes de formular alguna pregunta de por qué se va a votar en el mes de septiembre de este año conviene recapitular datos para entender lo del duopolio con Oriol Junqueras y la aprobación de estos presupuestos terroristas. En primer lugar, el anuncio de pagar la extra al funcionariado burócrata adicto al pujolismo. Segundo, que la Generalitat está en bancarrota y que a estos caballeretes del duopolio les condecoren como patriotas modelos es de pitorreo. Vamos. Tercero, el gasto social sigue siendo recortado. Es de terroristas quitar pirmis y que haya malnutrición infantil y que las listas de espera en hospitales lleguen hasta 24 meses. Junto a esta serie de hechos que hemos enumerado con indignación, porque afectan a la población más desfavorecida, con cruel ensañamiento con los hijos de los más pobres, el filibustero Arthur Mas prosigue su escalada de especular, vender el patrimonio público y potenciar la privatización del beneficio colectivo y la subvención de las pérdidas de negocios privados, así como escamoteando la inversión en sanidad, en enseñanza públicas, mientras premia con subvenciones a las privadas y a los colegios del Opus. Arthur Marx es uno más en las listas impresionantes de los caballeros del pujolismo, que con el beneplácito del padre Padrone, del hijo desaparecido, han llegado a ostentar la presidencia de la Generalitat, que como el que lo señaló con el dedo, para ostentar el cargo, ha de seguir saqueando con patente de corso las economías de, la gente más pobres de Cataluña, ahora condenados a la represión, a la miseria, mientras el capitalismo especulativo, con la complicidad de la política neoliberal de este duopolio, <coughs> continúa aumentando sus beneficios. ¿Y qué hacen estos llantos izquierdistas de todas las tendencias para liberar a la población precaria, ansiosa de una nueva vida mejor? el socialista, el bicicletas y el de los abrazos, y esas opulentes eh, centrales sindicales UGT y comisiones obreras, que no hacen oír su voz en el Parlamento o la guerra en la calle, o llaman a los obreros y sindicatos cuando desde el gobierno manda a los rumosos para reprimir a la gente pobre que intenta vivir al margen de unas leyes que permiten que el pujolismo siga ostentando el poder y tengamos que ver detrás del España nos roba que hay cuentas en Andorra, Suiza, Liechtenstein, etcétera, etcétera, de los padres de la patria catalana. Y es que la pela es la pela y Pagán, San Pera canta. <coughs> Bueno. bueno, bueno, bueno. <coughs> Sempre és un plaer tan te per aquí amb els teus aportes pues sí, no sé, jo que sé, qui, qui no ho vulgui entendre que s'ho faci mirar, la veritat, perquè és bastant evident, no? Eh, si arribats a aquest punt, tenim a... el companyero Julián allà enfeinat amb una moguda, però quan se libere pues, li tirarem de la llengua. Sí, no? A veure... I mentre... Pues... Podem... Bueno, tenim aquí aquest altre comunicat Vinga. sobre el 4F que podem llegir. que aquest comunicat titula Cuando una imagen no vale más que mil palabras y mm-hmm. digo así. Como primer grupo de apoyo de los presos del 4 de febrero, queremos posicionarnos frente a la línea argumental de Ciudad Morta, así como ante las afirmaciones que se han hecho en nombre del 4F después de su misión en TV3 el día 17 de enero de 2015. Para quien no estuvo ahí, aclararos, aclaramos que, como asamblea de apoyo a los tres presos, funcionamos desde el mismo día de los hechos hasta después del juicio de 2008 y algunas de nosotras seguimos implicadas hasta la libertad total de Alex y Juan en 2011. Hacemos pública nuestra visión con conocimiento de causa. Este grupo de apoyo a presos sostuvo la lucha bajo la premisa anticarcelaria, entendida esta como una denuncia permanente al sistema, basado en la desigualdad, y a su aparato represivo, dentro del cual la cárcel es una de esas herramientas punitivas tendientes a mantener y reproducir el orden social, económico y político actual. El producto audiovisual <clears throat> no documenta hechos, sino que se posiciona ante ellos. Son las autoras quien hablan a través de los testimonios, quienes articulan el mensaje a través del guión y el montaje. No hay respuestas a las que no preceda un cuestionario, aun cuando no sea explícito. En su punto de vista, el que crea el objeto y no al revés y son sus premisas ideológicas las que analizaremos a continuación. Ciutat Morta presenta como una lucha individual frente a un error del sistema judicial lo que fue, en realidad, un caso político enmarcado en la lucha anticarcelaria. La opción narrativa escogida, la explotación mediático-sentimental, no solo es amarillista, sino que además insensibiliza al contexto de criminalización en el que tuvieron lugar las detenciones, y a los colectivos libertarios y antirrepresivos que se solidarizaron con el caso. Al reducir al 4F a unos individuos que luchaban por su inocencia, se crea la figura de la víctima. Esta deformación de la realidad desmerece todo lo conseguido gracias a la solidaridad, hecho insultante para que nos implicamos directamente y para toda la red internacional que apoyó la lucha. En el 2006, las seis imputadas que obtuvieron la libertad con cargos después de pasar a disposición judicial asumieron el camino marcado por la jueza. No vincularse con los tres presos, ni con el grupo de apoyo y optar por una defensa en solitario. Durante años de criminalización al movimiento Ocupa y a las antisistemas, fuimos señalados, una y otra vez, como culpables. Y no nos referimos solo a los presos, sino a todas las que exigíamos su libertad. Estas seis personas siguiendo el consejo de sus abogados, se desentendieron de cualquier acción colectiva, como si ésta no fuera con ellos o pudiera perjudicarles. A nivel representativo, esta desvinculación a la pertenencia del movimiento Ocupa, IOA y en la ideología antisistema, usada como argumento para probar la inocencia, también se hace patente en el fin, hasta el punto de hacer desaparecer la lucha anticarcelaria que sustentó el 4F. Además, desde su propia visión eurocentrista, valida los, discursos racistas y xenófobos que pretende denunciar. Presenta el racismo institucional de los cuerpos de seguridad como una anécdota paradójica y, otra vez, personal. Siempre, según Ciutat Morta, los europeos serían por definición blancos. Nos choca profundamente que al hablar de un policía negro se centre la atención en el adjetivo negro y no en el sustantivo policía. Esto se evidencia cuando justo después de hacer hincapié en su color de piel, se le muestra, durante un eterno minuto, golpeando un saco con toda la carga de contenido que conlleva esta sintaxis fílmica. Aquí, el abuso de poder no se basa en cuestiones raciales. La relación de fuerzas se da entre la policía y personas, insistiendo en la paradoja de que un mulato insulta a un sudamericano, no. Transmite la idea de que toda persona negra es por definición extranjera, y como tal, según la cinta, estaría menos legitimizada que un policía blanco a insultar y o torturar. En ambas versiones de Ciudad Morta, la tesis final es la verdad, que no es otra que presentar un testigo que confirmaría la existencia de un verdadero culpable. Esto se retiró en la rueda de prensa del 20 del 1 del 15 y en posteriores entrevistas a los medios. Asimismo, el fragmento del famoso testigo encapuchado que fue eliminado en la segunda versión de la cinta por las numerosas críticas que recibió después del estreno, terminó siendo usado como bomba mediática por los directores de la película presentándolo en exclusiva en el programa Puncat de TV3, alimentando un poco más el circo mediático. Desde la perspectiva anticarcelaria y de la red de solidaridad de la que formamos parte, activa, la delación, como una acción y un valor legítimo en pos de la justicia y la verdad, es inadmisible. Ciutat Morta y los que hoy luchan por la reapertura del caso en base a este testigo delator chocan frontalmente con los principios que sustentan la lucha por la libertad de las personas presas. ¿Hasta dónde son capaces de llegar para demostrar inocencia, limpiar honores y memorias? Creemos que la respuesta está en el mismo film, cuando informa que los datos del testigo ya han sido presentados a la Fiscalía, nos encontramos de nuevo en tal situación de que quien tiene voz se cree con derecho a representar a las demás y, peor aún, a iniciar acciones legales en su nombre. Sin ir más lejos, a Juan Pintos no se le mostró el resultado final de Ciudad Morta antes de empezar a distribuirla. Pero más grave es que a nadie le informó de que se estaban tomando decisiones que le influían directamente y con las que no está de acuerdo. Creo que es necesario dejar bien claro que no me representa en lo más mínimo el camino que se ha recorrido este último tiempo, como mínimo desde la emisión de Ciudad Morta en TV3, ha dicho Juan Pintos. Ningún éxito de taquilla nos hará ver con buenos ojos este tipo de políticas de hecho consumados. A pesar de que en días posteriores algunas corrigieran este discurso delator, el mensaje de Ciudad Morta sigue siendo el mismo y esto ha promovido que se abran campañas ciudadanas que exijan la reapertura del caso, renovando así su confianza en la justicia, que supuestamente cometió un error excepcional hace nueve años. Esto desdibuja y termina por invalidar el discurso de que la responsabilidad es del sistema, de sus instituciones y de su aparato represivo. Creemos que Ciudad Morta encaja muy bien en el contexto actual de descontento social en ascenso y de desconfianza en las instituciones. Se erige como una bandera más en las luchas contra las injusticias, en boca de todas. Asimismo, políticos y periodistas, los mismos que sustentaron el montaje y la criminalización, ahora se apresuran a sumarse a la indignación ciudadana con la creación de comités de crisis posemisión y terminan exigiendo la reapertura del caso todo esto apropiándose del caso 4F, con la mezquina intención de no perder audiencias, votos y consumidores. Dicho todo esto, querríamos que este texto, lejos de crear polémicas, contribuya a profundizar los debates y a sacar a la palestra los temas mencionados. El 4F no es un caso aislado. Puede que emblemático, pero no, extraordinario, no extraordinario sino es la norma. Que nuestro esfuerzo crítico no se centre en este caso en concreto, sinó en la lògica que los genera a todos. Aquest és el comunicat d'un de la, bueno, dels grups de suport, d'un dels grups de suport que va estar al voltant d'aquesta gent encarcelada a través del cas del 4F. Bueno, una mica en la línia de... del text que tu has llegit, no? Qui tingui ganes dentendre o que ho entengui, sinó que s'ho faci mirar. Vull dir, nosaltres ja ho hem dit moltes vegades, no tenim ganes de convèncer ningú, per això tampoc ens, agrada que ningú ens pretengui convèncer, no? El que està clar és que pues, des de la banda on nosaltres parlem, normalment la veritat i la honradesa en el bon sentit de la paraula, vull dir, no tenim res a amagar, no? Expliquem les coses clares i cristal·lines perquè són així, tal com les veiem, no? Mentre que per l'altra banda normalment pues, veus allò, pues, eso, no? aquesta mena de trapicheos raros, coses oscures, poco clares, no? I aquesta mena de tufillo és el que a mi, per, per exemple, a nivell personal em fa basarda i em fa pues, com allunyar-me, no? Llavors sempre és d'agrair, no? Això, pues, igual que en el comunicat abans del, del, del Juan, no? Pues algú que bueno, pues, s'expressi també amb aquesta franquesa, amb aquesta claredat, no? Davant d'aquestes coses. Jo me'n recordo fa molts anys al programa quan tractàvem casos d'aquests cada setmana perquè la participació de persones que exercien bogacia era constant, era setmanal, Llavors, cada setmana <clears throat> teníem no un 4F, sinó un grapat de casos semblants a sobre la taula. Pues, hi havia de vegades que ens posàvem poder massa tètriques i tot, en el sentit de que dèiem bueno, el que hem tractat avui és el que ens ha arribat a, a les mans o a la nostra informació, vale? però eh, això és un reflexe de com funciona el sistema, per tant, significa que cada segon s'està produint alguna així en algun puesto, saps? I en aquest sentit, no? aquesta manera de funcionar, no? aquest abús de poder, aquesta manera de funcionar, aquests rols com sadomasoquistes, no? tan insans, no? I, i llavors, pues, bueno, no sé, a mi escoltar el comunicat aquest de cop i volta és com una mena de flashback en el sentit de que aquest programa ja fa pues, més de 15 anys que funciona i i és com, hòstia, què ha passat? Molta gent no ha evolucionat o només hem evolucionat algunes o no sé, no? hi ha hagut un estancament en el, en el terreny general o el bucle aquest del que parlem de vegades, no? com que les coses giren entorn a lo mateix, no? i llavors mai s'arriba a resoldre res no? i ens tornem a trobar per enèsima vegada davant d'una situació que aparenta pues, veritat i justícia i no sé què i no sé quantes quan en realitat el que hi ha són oscuros interesses eh, més materialistes que altra cosa i més manipuladores que altra cosa i que tenen que veure pues, amb aquestes contradiccions de qui, com dèiem abans amb el text, no? de, del qui denuncia amb aquell per eh, guanyar-li el lloc i un cop estigui en el seu lloc farà el mateix que li denunciava. No? Llavors, pues, pues, bueno, no sé tu que tornem al mateix. Qui vulgui ho entendreu que ho entengui. Arribats aquí, jo volia fer un pequeño apunte informatiu, eh, informar que l'Oficina per l'Ocupació, que antigament, antigament, vol dir des de la setmana passada, enrere, es juntava a la Revoltosa, doncs ara han canviat d'ubicació i segueixen els dimarts de 5 de la tarda a 8 del vespre al Centre Social Ocupat La Clandestina, que està al passatge 2 de maig número 14. Vale? Llavors, per què ho dic d'aquesta manera? Pues perquè tenim poca estona de programa Y tenemos la. Bueno, no sé, el placer de compartir un rato de programa con el compañero Julián, que está a punto de. Volar. De, volar, ah, sí, literalmente de volar. Sí, sí. No, viajo el próximo sábado a las nueve y media de la mañana. Tengo que estar en el Prat y ahí salgo destino a Frankfurt, cambiar de avión y directo a Bogotá, no sé cuántas horas, son 11, yo no sé, tú viajaste ese mismo... Sí, pues, y también ha viajado. A Frankfurt son como dos horas y de Frankfurt allí me parece que son 11 ah, horas. Es el mismo vuelo, sí, hay que esperar como dos horas en Frankfurt. Entonces, para llegar allá a las siete y media de la noche y pero Bogotá no es una hora muy buena para mí, <laughs> o sea, una ciudad... La mejor hora para que usted salga a pasear, los ñeros, los camines y <laughs> los tombos también. Primero a mí me da muy me da muy traumático el, cambio de horas, <laughs> o sea, va a llegar allá hecho un, zombie completo, o sea, y segundo, <laughs> no, o sea, no, no hay forma, no, es un sábado, pero yo no llego con esa intención después de un viaje tan largo. La ah, fiebre del sábado noche. <laughs> Voy a estar asustado, mejor dicho. <laughs> llegar a Bogotá, si fuera a otra ciudad, pero es que llegar a Bogotá no. ¿Cuánto tiempo hace que usted no visita Bogotá? No, hace muchos años, 15 años. 15 años. sí, sí, sí. Y eso era otro, otra ciudad. Yo no sé. En todo caso, bueno, voy a estar allá por mínimo un mes o dos meses. No quisiera hasta quedarme tanto, pero tengo que restablecer contactos allá con la gente que estuve trabajando en Estados Unidos en, las campañas contra el Tratado de Libre Comercio y la militarización. Y entonces yo me desvinculé de eso hace ya van a ser tres años entonces la, las gentes, las organizaciones con las que estuve trabajando, eso es como una puerta giratoria, entran y salen y ya no son las mismos, ni, ni, son todos los que están, ni son todos los que son, yo no sé. Entonces, por eso es que necesito gastar unas semanas allá para tratar de, de conectarme de nuevo. Y bueno, pues, eh, si me logro medio establecer un poco en Bogotá en un sitio tranquilo y de buena convivencia, entonces ya me gustaría viajar dentro de Colombia a áreas muy apartadas y remotas y entonces lo eh, mejor es estar en la ciudad. Acércate más al micro. Lo mejor es estar en el centro, eh, en el centro del país porque se facilita más los desplazamientos y bueno quiero conocer las comunidades también con las que estuve trabajando que pues yo no sé, eh, ese era un sueño de hace muchos años. Y bueno, no sé qué va a pasar. O sea, hasta que yo no esté allá, no sé, no, no sé, no, esté ubicado. Sobre la marcha que decimos aquí, ¿no? Sí, exacto. para que me ponga a especular. ¿Qué tal? ¿Cómo funcionas tú en sobre la marcha? sobre la marcha. Tienes buen, buenos reflejos, buen movimiento de caderas. O... <laughs> sí, sí, sí, sí, sí. No, vamos a ver, vamos a ver, yo no sé. Eh, eso va a ser como una caja de Pandora, yo creo. También. sí, <laughs> una caja de Pandora. Sí, sí, y, son de esas cosas que uno se imagina algo antes de viajar y cuando llegue es completamente diferente a lo que uno se imagina. Claro, eso es lo que tiene sobre la marcha. Uno no puede <laughs> planificar a largo plazo y a veces ni a corto plazo. tiene que improvisar constantemente. Por eso, sí. Y hay muchas partes de Colombia que yo no conozco, honestamente. O sea, yo no conozco el occidente y el sur, del sur de Colombia hacia el occidente no. Entonces me gustaría ir al Chocó, a donde están los afrocolombianos y comunidades indígenas, el suroriente, suroccidente del país, también algunas partes del Amazonas, pero yo no sé, eso, eso es, una vez allá estoy, tengo que eh, ver cómo va a ser el, terrenario, Estaba contactando hace como tres semanas un sindicalista de la Unión, Sindical Petrolera de, Colombia y no contesta ni el teléfono ni los correos y es un tipo que siempre está al brinco de la puya cuando entonces me tiene preocupado. Él vive en el Arauca, en la frontera con Venezuela, en un área muy de, zona roja. Hmm. Entonces, no tengo a quién preguntarle ni nada. O sea, hasta que no esté ya va, a descubrir muchas cosas. Ojalá que no sean tristes, no sé. Eh, pues bueno, no sé. Entonces, no, ya hablando acá, estoy muy agradecido con ustedes. Me trataron bellísimamente. Me encantó la, la el, eh, bueno, no <laughs> el Cataluña, Barcelona eh, estuve con, con el Chávez hace dos días, viajamos a... El eh, Chávez era uno de los colaboradores de la radio que hace unos años. También. Estuvimos, eh, fuimos a Girona, Girona, Girona, bellísimo. Él me sugiere que vaya a Tarragona. Si fue a Girona, tengo que ir a Tarragona. Entonces el jueves pienso ir allá. ya que estamos. Y <laughs> ya, sí, sí, sí. Igual que posponer el viaje. Claro, <laughs> sí. Y bueno, pienso regresar. Una de las razones de que me voy es porque quiero respetar el tiempo que me dieron acá esta ya No quiero sobrepasarme para, para dejar la puerta abierta supuestamente y cuando regrese, ah, bueno, digan en el pasaporte, no, este tipo no se quedó, oh, respeto las leyes y bueno, no sé, vamos a ver si, si el próximo año puedo regresar. Vamos a ver. Bueno, y pues, de, tu tiempo aquí también has estado viajando por otros lados, ¿no? Ah, sí, sí, sí. El, 22 de diciembre me fui a una ciudad de 82 mil habitantes que se llama Treviso, que no es muy conocida, pero sí está a 20 minutos de Venecia, que es decir, la conoce todo el mundo. Y ahí estuve alrededor de tres semanas en la provincia de Véneto, al nororiente de, Italia, al lado de Croacia y, Austria, ¿no? Pues bellísimo, hermoso. Otro planeta por allá. <laughs> Eh, es una ciudad muy interesante, ya les había comentado, ¿no? Es una ciudad de gente que tiene un nivel de vida muy alto y entonces no hay nada <laughs> alternativo. <laughs> no, es, una ciudad industrial eh, de, las grandes marcas, es una ciudad de 82 mil habitantes y son, son las sedes centrales y fundadores de, Benetton, de DeLonghi, una fábrica de electrodomésticos y cuestiones de cocina, de Diadora y Loto. Yo no sé, todo en un pueblito de 82 mil habitantes y tiene mucha industria, también producen en los, últimos 30 años lo que ustedes llaman acá cava. Eh, es intensa la producción de cava ya, no, cada milímetro cuadrado lo siembran eh, en los alrededores de esa área, y no sé, todo para la exportación, me imagino. Y bueno, es, eh, un área, el, amigo donde estuve, bueno, él es, un antropólogo y desde hace los años me lo había dicho que eso es una de las áreas más conservadoras de Italia. Este, de, la Liga Norte y etcétera, etcétera, que tuvieron un alcalde facho por 20 años y es una, es una región tradicionalmente súper, súper conservadora. famosa porque hace unos años hmm. Impedían pedían la independencia de Padania. Ah, <laughs> sí, también. Pues, Padania. <laughs> Yo no sé esa parte, pero en todo caso, bueno, ahí desde ahí salí de, de Italia, me estuve por Berlín Viajé a Berlín, estuve 12 días en Berlín y, fue un cuadro completamente diferente al que me imaginaba. <laughs> O sea, lo de Italia me lo imaginaba, lo asumía, lo de España o Cataluña me lo imaginaba, pero allá a Berlín sí fue un baldazo de agua fría, pero fue muy bonito <laughs> también. fue bonito. güey. ¿Por qué baldazo de agua fría? No, no, porque es que uno asocia... Eh, por lo que uno ha leído, escuchado y todo, cuando, cuando estaba en Estados Unidos, es que asocia que en Alemania no tiran ninguna basurita de papel en la calle, que todo es muy limpio, muy organizado, pero tal vez eso solamente de Berlín. Berlín y, y, Berlín no es Alemania, y llegó allá y lo mismo que en Nueva York toneladas de basura en la calle, de, las necesidades de los perros, eso era caminando como en un campo minado eh, no, eh, no, grafitis y no, no, no, pero ¿qué es esto? Entonces yo dije, no, a lo mejor Alemania que no tiene la mentalidad es la del occidente, el sur de Alemania, Bavaria y todas esas provincias, Saxón y, pero, pero bueno, <laughs> eso y, asumo yo, eh, bueno, arquitectónicamente es horrible, es, es monótona, triste, aburrida, pero yo me imagino que después de la Segunda Guerra Mundial en el Plan Marshall y la reconstrucción hay una economía en ruinas, ellos no se pusieron a, construir con, estándares bonitos de construir, no, eso suba desde para arriba y reconstruyamos, esto rápido, entonces esa puede ser una de las razones. Son Eso por un lado, también por otro lado, no sé en qué proporción, en mm. los años 70 para adelante en Berlín hubo un movimiento de ocupación muy fuerte Oh. Y se dedicó a recuperar precisamente muchos de estos edificios feos eh, que, había zonas prácticamente hmm. de manzanas enteras abandonadas y así, ¿no? Y entonces la política del ayuntamiento, pues un poco como en casi todos lados donde existe la ocupación, pues se dedicó a reprimir toda esta ah, escalada de ocupación, porque no era solo el fenómeno de la ocupación, sino que era el hecho de la autogestión, de la juventud, de toda esa energía transformadora, y entonces le eh, interesaba acabar con aquello y al final, ah, bueno, en toda la década de los 90 parece ser que fue muy, muy, muy bestia. Oh, toda la lucha contra el tema de la ocupación y a partir de ahí también, pues bueno, se, digamos, se, se iniciaría otra segunda fase en la reconstrucción de la ciudad. Oh, claro, claro, sí, ¿no? Desde los 90, después de la caída del muro de Berlín, tengo entendido que, bueno, trasladaron la capital allá y entonces, pues, todas las grandes compañías establecieron su, su sede central allá y entonces ya el resto ya saben sabe qué es lo que viene y, bueno. Pero todas las ciudades que mm. tienen más de 5 millones o 10 millones de ah, personas tienen sus arrabales, sus barrios marginales y tienen, pues, eh, al final ese cuadro es igual el sitio donde esté situada la ciudad Mm. muchas veces nos hablaban del tercer mundo y tú sales en Barcelona por algunos barrios y ves el tercer mundo. No hace falta eso ni América Latina ni África y verdaderamente igual que ves el imperialismo ves el tercer mundo el colonialismo no, las aglomeraciones De, que las ciudades ya pasan un, bueno mm. esa, ciudad que tú decías de 82.000 pues, mm. bueno, tener un equilibrio ahí, yo, pues a lo mejor es posible, pero cuando ya una población pasa... Ah, no, sí, toda ciudad que sobrepase más de, de, dos millones... Lo debes, vivir, ¿no? Pues yo no sé, le cuento que acá no lo he visto tanto, yo estuve observando bastante eso y... Usted está viajando de Nueva York que tiene 8 millones de habitantes y usted ve unos contrastes fuertísimos de, de, de, un barrio a otro. Acá yo más o menos he visto una secuencia y usted anda en carro y dele y dele y dele de un lado a otro y no se ven esas diferencias. Yo sé que, hay miles de problemas, millones, pero o sea, yo no veo esas diferencias económicas tan tan tan tan tan fuertes que bueno, se igual las pasan muy rápido <laughs> pero, no, sé pero yo o sea yo no es, eh, no sé a lo mejor lo, lo, más feo que yo estaba ya acá fue la mina no sé. Ah, y, bueno, esos edificios parecen los edificios de Estados Unidos que llaman vivienda pública, proyectos, eh, eh, que también los hay en Venezuela. Pero no, es una. Sí, eh, hay mucho descuido. Y, pero no no no no veo no, una cosa pues un, cuadro que dentro, venga a decir no pues que, dentro de la mina también hay como las, personas más pudientes, porque la miseria también mm. tiene grados, y habrás visto como las personas más pudientes, pero si, si haces una mm. visita minuciosa en la mina, verías mm. la aglomeración de gente inmigrante, que normalmente se dedican a la chatarra o a la venta ambulante, de vivir 300 o 400 personas en una fábrica abandonada, con, un, cuadro verdaderamente pues que no tiene nada que, diferenciar de algunas películas que hemos visto de las de los mm. barrios marginales de Nueva York que viven ahí, la gente pues bueno claro claro no pues o sea eso es una cosa común pobreza, ¿eh? cuando yo he pues viajado lo he visto en todos los lados claro, si tienes pues, eh, si tienes la capacidad de como dicen eslogan en inglés, el eh, espacio despacio es. pues, si tienes un poco de coger un ritmo de Sloan y fijarte con atención, pues vas descubriendo también esos sitios que... No, ah, la gente, los recicladores, la gente que está rebuscando, los inmigrantes y todo eso, no, los hay, lo lógico, los pues hay. o sea, yo estoy hablando más o menos arquitectónicamente, o sea, la cuestión que es que hay unos sitios en ruinas en, Estados Unidos, en Nueva York, en cualquier cualquiera, o en Colombia, vaya, mismo ya es la, la miseria, o sea, andando de un lado rápido. Ahora también nos ah. están explicando que en el mm. lado de Moncada, que hacía muchos años que no se veía, están apareciendo varios arrabales de esos que hacen cabañas y ah. casas, ¿sabes? Como las que se hacían pues en Bogotá, ah, cuando la gente no tenía capacidad de coger viviendas a las afueras de las ah, ciudades. Claro. En las limites de las ciudades hacían campamentos o ciudades, como, ellos mismos se, fabricaban las casas Con materiales ahí encontrados, reciclados de la calle. Sí, sí, no, pues... por eso digo que cuando las ciudades llegan a, un nivel de población es que eso es inevitable, ¿no? Claro, después, eh, sí, no importa el sistema y lo que sea. Y las ciudades así occidentales también se dan en África, se dan en América Latina. Claro, claro. bueno, incluso en, el, sueño americano, ¿no? No, lógico, siempre, sí, hace años, décadas, claro, las segregaciones, los contrastes económicos y todo pues bueno, en todo caso, no, estuvo, estuvo bien, Berlín me gustó. La próxima vez vengo en, en, verano, en primavera, y no sé, algo ah, así. <laughs> Claro, tío, te falta la playa. <laughs> no, no, no te lo digo en broma, ¿eh? en realidad la playa, el sol y el calor es una de las cosas... Sí. bueno, eh, el Mediterráneo, es el Mediterráneo. Sí, sí, sí. Es una de esas cosas, tío, que yo qué sé, hay que disfrutarla por lo menos en alguna ocasión, por lo menos para decir que uno no es de calor. Ni que para eso, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí claro, eh, claro, ¿no? Como yo soy lagartija y soy de solete, pues a mí el verano me, me mola, me gusta mucho. Ajá, y por eh. eso siempre lo recomiendo también. Bueno, cuando vuelvas a Nueva York, eh, si tienes la oportunidad, nos llamarás y nos explicarás algo de cómo, ah, está hacías antiguamente, ¿o qué? Ajá, Te volvemos a contratar. claro, claro, claro. Ahí nos expliques cómo... Sí, sí, qué está pasando, a ver, lo que está, hay mucha, mucha noticia ya bueno, de... ahí, ahí, está la, manja, la manzana, ¿no? pues se decide todo. La manzana de la discordia, sí. se decide <laughs> todo la... el reparto del bacalao. El nuevo orden mundial. <laughs> pues oye, vamos a ir terminando. Pues, nada, eso, agradecerte la visita una vez más. No, no. Sobre lo de que te hemos tratado bien, pues, ¿y qué te esperabas? Claro, claro. <laughs> Tenemos que te traten así en todos lados y si no, avísanos. No, claro, no, seguimos en contacto. Haremos una, una brigada para Claro, claro. Fomentar las buenas costumbres. Sí, sí, sí, sí. <laughs> Ok. Ok, muy buenas noches a todos. Venga, pues, Julián, <laughs> salud, estamos salud. en contacto. Ok, chao. <laughs> Pues així que per acabar ja el programa pues, llegirem aquest vale, últim abans, text. Abans jo vull un, una cosa, recordar doncs, que aquest divendres a partir de les 12 hi ha una concentració davant d'institucions penitenciàries a Barcelona, que és al carrer Aragó amb carrer Girona. Eh, I després, doncs, des d'aquí, ara així... Doncs la notícia de que el senyor Ivon Iparraguirre Burgoa continua al Talego, els seus familiars continuen demanant que surti perquè s'està morint al Talego i com abans dèiem amb el company que ens ha trucat, no? Mm, ara volen fer una cadena perpètua quan en realitat ja la tenen encoberta i Bon és una de les persones que ara mateix l'està patint a les seves carns i volem que surti ja. Dit això, doncs ja ens escoltarem la setmana que ve. El podcast sortirà, tot i que les gravacions eh, dintre de de les gravacions que surten cada dissabte del nostre programa, igual que de la resta, doncs anirem un pèl justos, però bueno, avui no l'hem pogut gravar dintre l'ordenador per, diversos problemas técnicos, pero bueno, aquí continuaremos y tiran andaban. Do yourself, do yourself, autoproducción, es lo que tiene. Mola igual, ¿no? O más. Queda, más, más, más guay, ¿no? <laughs> bueno, va, pues ah, texto y... Año de votaciones y polarización viva partidista, por Martínez Rizo. Según los anarquistas hay dos partidos claros, el de los que votan y el de los que no votan. Si tomamos eso como punto de partido y contamos el partido de los que votan como escindido entre el grupo de poder y la leal oposición, tendremos que convenir que el otro, el de la abstención, con mucho rebasa lo que nos dicen o no nos dicen. La Asamblea Nacional de Cataluña, el fantasma de la unidad, y es que por razones de oportunidad y consenso, puesto que el consenso de fondo no se acabó ni se acabará mientras dure el pujolismo y no se pasen cuentas a quienes enriquecieron a, costillas del obrero durante los últimos años. No se piden explicaciones sobre el origen de tantas fortunas, de tantas carreras políticas. Pero ese silencio, ese olvido, no tiene que ser igualmente intangible para quienes así actuaron desde la entente pujolista. A pesar de los Prefaneta, la banca catalana, los Millet, el 3%, los ITV, no parece fácil pasar cuentas, más factible saltarse los consensos establecidos en niveles más elevados de poder. Pasar cuentas podría ser una medida positiva a adoptar mediante la acción del Parlamento, pero resulta imposible contra los que parece que se convirtió en vitalicio, la cúpula pujolista, presente en el gobierno, y es que no se trata de venganza, sino de algo mucho más importante, de hacer limpieza. Habría que hacer un escarmiento con los culpables verdaderos, pujolistas puros e impuros, de larga duración, para que los elegidos de nuevo queden avisados de que los años de pujolismo, de educación y ejemplo paternalista pueden haberles contagiado la altivez en la gestión de la corrupción, la incompetencia y la permanencia. Hace falta valor e imaginación para escarmentarlos y atreverse a no legitimarlos no yendo a votar, atreverse a experimentar sabiendo de antemano que un fracaso en el experimento no va a ser peor que el triunfo una vez más del pujolismo. Los problemas de la gente que aterrorizada vive en la precariedad son sobre todo de calidad de vida, de vida cotidiana, y esta puede mejorar, aún en el caso de que empeore los mecanismos políticos del pujolismo que le controla los transportes colectivos o privados, la vida diaria de los niños y mayores, la vivienda, la movilidad, el esfuerzo físico, la enseñanza pública, la diversión y el ocio. Todas esas cuestiones encuentran en el no votar y responsabilizarse de ello un terreno más propicio a su solución, más al alcance de los hombres y mujeres que víctimas impotentes del mecanismo político represivo del pujolismo legitimado con votos y urnas. Pero como, como comprobamos, una elección tras otra, esto, el pujolismo, sí que no tiene soluciones. Muy bien, fantástico. El pujolismo es sinónimo de monopolio, sinónimo de, <laughs> control y de, síndrome del rey Midas, ¿no? de lo quiero todo para mí. Sí, además se mantiene el sistema pujolista, el régimen pujolista, se mantiene por parte de todo un funcionariado adicto a este régimen lo hemos visto y comprobado. El día que este, eh, los funcionarios no quisieran que esto funcionara, el, pujolismo se habría acabado. Tal cual. Pues bueno, familia, esto es lo que ha dado de sí el programa Judici y la Justícia Mars, a una mica atropellat i entrebancado, pero aquí hemos salido para adelante, con sempre, en la brecha. i que ens escoltarem el dissabte en diferit i el dimarts que ve tornem a estar per aquí. Aquí, sí, sí, d'Andalec. <clears throat> Vale? Eh? Així que fins la setmana que ve, salut bronca i com sempre, ja sabeu, eh, el millor boicot al feixisme és estar alegre i contenta i saber mm. disfrutar de la vida i el tenir bon sentit de l'humor, que això és el que els fatxes no saben fer per ells sols i els hi produeix molta, molta, molta ràbia. Sí. Pues aún me recuerdo quan era Artur Mas, ¿a qué mutua más? I ara és toma la mà i dóna un abraç. Els que nos feien cridar abans, Artur Mas, aquí mutu muto Artur Mas, aquí mutu muto Ara, toma la mà i dóna un abraç. No voteu a ningú, de dretes, d'esquerres, les mateixes merdes. No voteu. Pues aupa, salut i molta bronca. Y os dejamos con el trullo de cuatreros. desde de Alabama comparada en Mississippi. Tragos de whisky en un burdel en Kansas City. Pájaros del norte buscando sol del sur. Unas botas viejas heredadas de mi padre. Un caballo negro rápido como salvaje. Pájaros del norte buscando sol del sur. pájaros del norte buscando el sol del sur. En el pueblo hay un cartel de se busca no sé quién. En el banco los bandidos se llevaron el pastel. La pistola está cargada, jarra de whisky acabada. Así es vivir en soledad. En soledad. pájaros del norte buscando el sol del sur.